yigirma to'qqizinchi o'gdilmish baglarga vazir bo'g'uchining qandoq bo'lishi kerakligini aytdi o'gdilmish javob berib dedi ali vazir baglarning o'zi tar qo'lidir shubhasizki bagga vazir kerak bo'ladi vaziri yaxshi bo'lsa bag xotirjam uxlaydi vazir baglarning yukini ko'targuchidir vazir baglikning asosini mustahkamliguchidir uchudir vazirlikka bakmi tanlangan naiti xil ar er kerakki u aqli komil butun vujudi bilan berilgan bo'lsin parositi ustun bilimi dengizdek bo'lib borliq ishning hudisidan chiqsin bagning yuzini yo'riq qilsin uriqi toza sobdil to'g'ri bo'lishi kerakki to'g'rilik bilan kuni o'ssin bu ulug' ish buningga tanlangan ar er kerak rostchil va xulqi esil bo'lishi kerak u aqlliq va bilimlik bo'lishi zirak ham muloyim bo'lishi kerak aql idrokli kishining urug'i yaxshi bo'ladi u qayerda bo'lsa yuksiladi shuhratdan mahrum qolmaydi iymonliq pok va taqvodor bo'lsinki xalq har jihatda uningdin aminlik topsin samimiy taqvodor kishi kishilarning sarxili bo'lib barcha dardmanlarning dardiga davo bo'ladi samimiy taqvodor kishi ehtiyot bilan ish qiladi yaromsizlog'i yiqillashmaydi ishning paytini biladi bagdin qolsa alik uchun so'z va harakati bilan alga hukmronlik qiladigan kishi vazirdir uruqi sap bo'lmagan kishi pak bo'lmaydi nopok kishi vazirlikka yaramaydi uruqi sap kishilar vafodor bo'ladi nopok kishilarning ishi jafo keltirishdir qonun yurgizguchi kishi nima deydi angla qonun yurgizguchi aldi to'rning beshi bo'ladi uri qisab kishilar ish harakatda muloyim bo'ladi vafo bilan quchoq qo'ynini ochidu nopok kishilarga doim shikar va ilik yugizsangmi uning qilmishi yanala vafosizlik japo bo'ladi vazir hayoliq ham ko'zi to'q ishonchlik bo'lishi kerak hayosiz kishi kishilarning yomonidir ko'zi to'q bo'lishi mol dunyoga heris bo'lmasligi kerak och ko'zlar butun dunyo meliga ega bo'lsimi to'ymaydi kishilarning esiri hayoliq kishidir hayoliq kishi kishilarning beshidir kim hayoliq bo'lsa uningga har qandoq ishni topshir inson hayo bilan yomonlikning ishkini itidi hayosiz kishilar orasidagi әң пәскеш кішідір. Аялсызның иғызыдың тоғры сөз чықмайды. Аялық мұлайым кішіні ми дейді, аңла. O sana samimi sözleri bilen nasihat kıladı. Hayasız kişiden yırak dur yırak. Hayasızlık takip kılıngan köz demektir. Hayasızның yüzüge qarısan ətsiz sonak dur. Hayasızның özü pütmez kemtüktür. hayo bilan inson obro'yliq bo'ladi hayo bo'lgandala kishining yuzi yo'riq bo'ladi vazirning husni chiroyi ko'rkam chach soqli yasalgan ish kiti to'g'ri bo'lib xalqi manfaat basun ish kiti to'g'ri mijazi muloyim bo'lsa uningdan xalqi doim yaxshilik keladi ish boshlag'uvchi ishda odil bo'lmasa baglarning hamma ishi agri bo'ladi ish bajirgichi uchun to'g'riliq chinliq kerak ondan baglar uningga ish topshirishga ishonch qiladi chiroyliqning qiliqimi chiroyliq bo'ladi ish harakati chiroyliq bo'lsa algi foydasi tegadi kimning yuzi va tashqi qiyofati chiroyliq bo'lsa teshig'i o'xshash ichimi chiroyliq bo'ladi sinalgan və yaxşı yamanını sınab bilgən kişinimi deydu, anla. Kişinin körkigə işki micazi həmrahdır. Çıray körkəmlikigə iş her kiti mas boludu. Teşini körüb işçigi guvalıq tapsan bəs. Teşi işçidək, işçi teşidək boludu. Çayş saqılı yasalgan vəzir həyvətlik boludu. Vəzir həyvətlik bolsa, işi obdan yürüşüdü. vazir hisob biladigan olim zerak bo'lishi kerak bilim bilan turli xat yiziqlarni bilishi kerak vazirning hamma ishi hisob bilan bo'ladi hisob bilmasa xizmatchilarning ishi o'rindolmaydi kishi ish kuchlarini hisob bilan bajaradi yil oy vaqtni hisob bilan ayiradi. hisob inchki ish bo'lganlikdan soqish deb atalgan sap solsang hisob bak sog'liqni talab qiladigan ishdir kishi zerak bo'lmasa ishning hodisidan chiqolmaydi inson o'z ishini zeraklik bilan ishlaydi inson bilganlarini yeziq bilan putidi putib qo'ysa nima qilganligini biladi yeziq zeraklikning nishonisidir yeziq bilgan kishi bak zerak bo'ladi inson bolasi yeziq bilmagan bo'lsa yil oy kun sonini qandoq bilgan bo'lar edi donolar kitob tutib qo'ymagan bo'lsa hisoblashning qandoqmi amal chorasi bo'lar edi xudo bu olamni yaratishdan avval lavhu qalamni yaratib ishlatdi qulning nima qilganligini farishta yozadi xudo qiyomatda u ishni so'raydi vazir kamtar tili yumshoq bo'lishi kerakki kishini so'yindirishning yo'li mana shu dili kamtar bo'lsa kishining so'ygisiga sazovar bo'ladi so'yguga sazovar bo'lgan kishi do'stlarini xushal qiladi muloyim kamtar kishi nima deydi angla dili kamtarlik kishi uchun nima degan yaxshi Kemtar kişi halk içinde söyümlük boludu. Köngülü qattiq kişi söygüge sazavar bolanmaydı. Kemtar kişi uzun müddet itibarlık boludu. Takabbur kişi büyüklükki erişenmeydi. Vazirlikka naiti işençlik erkerek. o okumuşluk, bilimlik, bakma akıllık bolishi lazım. Dili bilen tili bir, iş hareketi duruz, hayoliq sabdil xalq ichidagi to'g'rilar kerak ko'zi to'q sagak hushyor ishni biladigan yaramliq va yaramsiz kishilarni ayiradigan xizmatga berilgan sodiq va yomonlikdan ayminadigan omonatga xiyonat qilmaydigan dili pok bo'lishi kerak bu fazilat va bilimlar kimda to'liq bo'lsa vazirlikni uningga bersang bo'ladi ay alik mushundoq kishi bakka vazir bo'lsa begi ham xalqi tangli xotirjamlik topadi alining ishlari xolig'inidek to'liq o'rindiladi ili tuziladi ham xalqimi boy bo'ladi yaromsiz yomon kishi algi vazir bo'lsa u alning xalqi boylarimu kambag'allarimu birdek xarob bo'ladi vazir yaxshi bo'lsa xalq uchun foydaliq xalqqa foydaliq bo'g'ini alikimu lazzat beradi bilimi daryodek cho'nqur bilim bilan ko'ngli ko'ksini yo'ritgan kishi nima deydi angla bagning ko'ngli va tili yaxshi bo'lsa uning xizmatchilarimi to'g'ri yo'l tutadi agar baglar zolim yomon bo'lsa uning xizmatchilarimi yaxshi yo'ldan tayidi begi yaxshi bo'lsa uning xizmatchilariningmi qiliqi yaxshi bo'ladi ziyon sanmaydi bilginki bagla o'zi yomon bo'lmasa yomonlarni o'ziga yaqin yo'latmaydi yomon qayerda bo'lsa yomonlar bilan billi bo'ladi ey yaxshi yur yaxshi do'st izda yomon yaxshi bilan yorisholmaydi tuz narsa agri bilan moslasholmaydi qora tun yo'rug' kunduzga yaqin kelanmaydi yeshil suv qizil o'tqa mehmon bo'lolmaydi bilmaydigan kishini san bilay desang tonishlarini so'ra ondin bilinadi har qandoq narsa o'z to'pig'i qo'shiladi san tuz turg'inki agri bilan qo'shilma bu so'zga shohid bo'lgan munu beytni o'qi Bu beytni o'qib, ma'nisini dilingga tuk Qara, yuradigan, uchadigan narsalarning hammasi o'z tang tushini o'ziga do'st hamra tutadi. Yomon yaxshiga qo'shilmaydi, qochadi. Hamma narsaga mos keladigan bu qoidaga diqqat qil. Vazir bakka doim kengashchi bo'ladi. Kengashchi kishilar har ishni tangsab qiladi. ey avamning yaxshisi yomonga qetilma yomonning qiliqi yomon yuki ig'irdir bagla yaxshi kishini yaqin tutsa yaxshi nomi qoladi xalq ishi ishimi yaxshi bo'ladi agar bag yomon kishini o'ziga yaqin tutsa o'zining nomimi xalq ishi ishimi yomon bo'ladi ey alik vazir mushundoq bo'ladigan bo'lsa begiga orom beradi xalqi xotirjam uxlaydi uning bilan bag tiliki tamoman o'rindiladi har qandaq ahvolda barcha ishi ronaq topadi ondin xalqi beyiydi ham eli tartibga tushadi xazinasi ko'payadi va umri davlatda o'tadi qerimay nomi mangu qoladi qerib qaqshal bo'lgandimi o'rni yaxshi bo'ladi bu dunyoliqimi u dunyoliqimi bo'ladi doim saodatda mangu uzun yashaydi alining o'gdilmishki suoli alik aytdi bu so'zlarni zehn bilan tushandim Бүгін бәк яқшы сөзләр қылынды. Әмді маңа әйтқінчі, қошын команданы бәгләнің ішіні қылышта қандық болышы керек. О, қошынғы командалық қылалайдыған, әм жәң ішіні бежірәләйдіған, ішіні башқа епчі қалайдыған, хата қымайдыған болсын. Маңа әйтіп бәгін, бұл ішқа кім ирайды? O düşmən əskirini parçalab, яуны тармар қылалайдыған босын